te eet nie, daar die nacht het al die manskappe elkeen self sy bees gebring en daarby Saul geslag. Saul het een altaar vir die Heere gebou, hy het die klip gebruik om een altaar vir die Heere te bou. Daarna het Saul gesê, laat ons die Filisteine vannacht achtervolg, laat ons hulle plunder tot morgen lichtdag. Ons moet nie een van hulle laat oorblij nie. Die manskappe sê toe, maak soos goed vind, maar die priester antwoord, laat ons God hier raadpleeg. Toe het Saul vir God gevra, moet ik die Filisteine achtervolg? Sal u hulle in Israëlse mag oorgee? Maar God het om niet toegeantwoord nie. Saul sê toe vir al die officieren, kom hier naartoe dat jelle kan uitvind en self sien wie vandaag gezondig het. Al is dit ook my sien Jonathan moet hij zekerlijk sterven, zo zeker als wat die Heere leef, hij wat voor Israël reed. Maar geen enkele manskap het vir Saul geantwoord niet. Toe sê hy vir die hele Israël, jylle moet een kant toestaan. Ek en my sien Jonathan sal ander kant toestaan. En die manskappe sê vir Saul, maak soos hy goed vind. Saul het vir die Heere gevra, God van Israël, geet toch een beslissing. Jonathan en Saul is aangewijs, en die manskappe is van blaam onthef. Toe sê Saul, jylle moet loot tussen my en my sien Jonathan. Jonathan is aangewijs, en Saul het vir hom gesê, vertel mij toch wat jij gedoen het. Jonathan het vir hom vertel, hy het gesê, ek het net met die punt van my kierie een bieke heling geproe. Maar ik is bereid om te sterf. Saul sê toe, dit was een heet, Jonathan, jy moet beslis sterf. Maar die manskappe sê vir Saul, moet Jonathan wat hierdie groot uitkomst voor Israël bewerk het, sterf. Beslis nie, so zeker as die Heere leef, Daar sal vandag geen oor van Jonathanse kop op die grond val nie, want met Godse hulp het hy die Filisteine verslaan. So hy die manskappe vir Jonathan losgekry, en hy het nie gesterf nie. Saal het die achtervolging van die Filisteine gestaak, en die Filisteine het na hulle gebied toe teruggegaan. Nadat Saul zeker was van die koningskap oor Israël, het hy oorlog gemaakt teen al sy vijanden in die omgeving, teen Moab en die Ammonite, teen Edom en die konings van Soba, teen die Filisteine en teen allemaal wat teen omgedraai het en gerebeleer het. Saul het dapper opgetree en die Amalite verslaan, sodene het hy Israel gereed uit die maag van die wat omgeplunder het. Die seens van Saul was Joonatan, Jesvi en Malkishia, die name van sy twee dochters was Merab, die oudste, en Mikal, die jongste. Die naam van Saulse vrouw was Achenoan dochter van Achemaas, en die hoof van Saul se leer was Abner sien van Ner, oom van Saul. Kis, Saul se pa, en Ner, Abner se pa, was seens van Abiel. Gedurende die hele bewind van Saul was daar gedierig oorlog tegen die Filisteine, en Saul het elke sterk of dapper man van wie hij gehoor het, by hom laat aansluit.